Laboa PSP elkartea Frantziako Leo Lagrange federakuntzaren parte zen, federazio unek ukanduen kudeak eta txaha txalatu dute langileak behiru ere, irailan hartu zuen hausitegiak bere erabakia elkartea likidatuz eta ogoita mairu pertsona kanporatuz. Astarte goizuntan bildu dira lankide oiak likidazioa kudeatu duen administratzaile judizialaren egoitza aintzinean, haien egoera egoera salatzeko Sabin Anzolabe ere elkarteko langile hoia da. Zailena izan dena da administrazio kontseiloak ez gaituzte bat ere segitu, uh, sufrimendu handian uh, egon gira luzaz, gal, galdetu diogu kontseiloari baita ere presidentari gure gana ditia, eiekin eh, pentsatzeko zer egiten altzen ere, afera salbatzeko, <laughs> eta ez dute sekulan raposturik eman. Badu urte bat erdi ez ditugula ikusi. Baina katazka ez da bukatu, hogeita mairu kanpora ebaluatze ekonomikoak direkteko lan zuzendaritzak onartu zituen, onarpen hori administrazio hauzitegira eramana dute laboa PSPko ezitzaileek, Estel Elbig, bera ere langile hoia da. On a bataillé pour avoir nos documents, pour euh, avoir euh, nos indemnités. Puis on bataille encore aujourd'hui pour la mutuelle. On souhaite aller au tribunal administratif aujourd'hui pour euh, faire valoir nos droits parce qu'on pense que ce plan de licenciement ne respecte pas ce qui devait être respecté. Hauzi horren bitartez, afera hortan Leo Lagrange federakuntzaren argitan et